Очевидно, вона залишилася у птілі до. Телефонний дзвінок комісара Скреттея застав мене в редакції. Я сам був сів за репортаж про похорон. Це пан Робер Норей? Чи зможете ви, якщо вас це не дуже обтяжить, е, приїхати сюди до комісаріату через е, ну, три чверті години? Так, так є новини. Ну, в усякому разі, можливо, будуть новини. Якщо ж ви не в змозі приїхати, була шоста година вечора, зовсім смеркло. Я у 20 хвилин на сьому вже заходив до комісара. Мій подвиг, здавалося, не здивував його. На п'ять хвилин більше чи менше, коли рахуєш поколіннями, то іще один лист, сказав комісар. Але він мене не дивує. Текст був старанно виписаний великими друкованими літерами. Вбивця із Тополевого острова мешкає в Боннеї, будинок 20. Три по вулиці Марни. Його звати П'єр Маргла. Він повернеться додому завтра увечері, як і кожної п'ятниці автобусом, що приходить за чверть до сьомої. І, звичайно, без підпису. Це перший лист я таки одержуватиму ще тижнів зо Потім криза мене. Маю вже гарненьку колекцію от таких послань. Я подумав, що, можливо, вам було б цікаво. Ні-ні, заспокойтесь. Я так спішно викликав вас сюди не тільки заради цієї колекції. Мені треба, на жаль, їхати до Боннея. Якщо маєте бажання, давайте поїдемо разом. Ну, звичайно, жваво відгукнувся я. Машина внизу. Комісар підняв руку. Це не горить. Я послав туди двох інспекторів і кілька жандармів, щоб наглядати за будинком. Ну, ви ж добре розумієте, я повинен діяти під прикриттям і мушу зробити все, щоб не випустити з рук уже славетного, хоча ще невідомого вбивцю. Але маємо не більше одного шансу проти десяти тисяч, що ми і справді натрапимо на вбивцю. Е, я б зателефонував моєму колезі із Боннея. На його думку, важко уявити собі когось більш шанованого за пана Маргла. Колега підтримує з ним найдружніші стосунки і категорично відмовляється брати участь у розслідуванні його справи. Він із радістю залишив мені цю приємну роботу. То яку ж операцію я побачу? Ну, якщо я правильно вас розумів, зовсім не йдеться про облогу. Ви побачите вчинки людини, що шукає собі неприємностей, відповів комісар, підводячись. Складалося враження, ніби він хизується, хизується власною тактовністю, дипломатичним хистом. Цю слабкість було неважко пробачити. А чим він займається той маршала? спитав я на сходах. Він людина виключно мирної професії. Марковий маклер. Вулиця Марни тяглася паралельно з фасадом замку Боннея. Ми лишили машину на розі замкової вулиці неподалік від зупинки автобуса. Будинок 23 має бути з цього боку.